Chunka capítulo. Pablopa defiende manta. Liampo son jullaña hinaspa cuya jullaña KRISTURAIKUM ñuja Pablo ruega kuikichi. Hamkunawan kaspaiga humildes kane. Hamkunamanta karupi Taxi manchakuipaj kane. Ruega kuikichikmi, hamospaiga ama manchakuipaj kanaipa. Ari. Chaynama paja aychaman hinalla kawsasqaykupaq paja, paja, causas paja. ñuqaykuqa manam paja, hinachu pillachkaniku. Pillanapaq armaykuqa manataqmi aychaman hina armallachu. Aswanja Diospa atinin hina armam. mi mi murallas murallasqa tapas. Tunijintagmi Dios con trampi piensas kunatapas, chaynatag paipa trampi hujarikoj kunatapas. Runakunapa imaina piensas kantaja, Cristumanñam wataniko kasukunankupaj. Listullam kachkaniko mana kunata korrijinaykupaj. Chaynataja rurasajku, chihaptapuni kasukuyta yacharuptikichikñam. Hamkunaja imatapas, matapas rikchayllantam. Pipas Cristupaña piensas panja, cuentatam hukunan ñuqaykupas paijina Cristupaña niikumanta Atiyniykumanta alabakus paija, manam kai ati itaja atiytaqa huarqaku jamkunata, wiñachinaykupaq, manam chinkachinaikupachu. Amaya piensaychikchu, mi mancha manchachiwanchik, nispaja cartan ninku. mancha kartankunapiqa manchakuyllapaqtañam riman. Kaypi ichaja ichaha riman Rimampas mana pachta hinam, nispa. Chaina piensaqtam nini. ni nimusqaykuman hinam, rurasaqku chaypi kaspaykupas. Ñuqaykuqa tupachikoniko manam manta mancho paikunaha manam intindichkaspam hukunawan tupachikungo. Ñuqaykuqa manam alabakuymankuchu, mana Dios mi ñuqaykutaqa kachawanku, maypi llamkanaykupaqpas. Paytaqmi kachamuwarqaku chay Corinto llaqtamanpas. Chaynaqa derichuyuq y imatapas nikiko. kunaman hamkunaman paikum, apamurqaykiko Kristumanta allin noticiata. Ñuqaykuqa alabakuchkaniko manam hukunapa mantacho. suyachkaniko hamkunapa ininikichik aswan masyakuptin qamkunawan astawanraq Kaitam. y taytaqa rurasaqku maymi kupim. Chaywanpas manta allin noticia masyachitaha qamkunapa kichikmanta karupi kaqkunamanpas ichaqa chaytaqa rurasaqku pukunapa mantam mana alabakuspam pipas señor señor mantaya alabakuchum, manam recomienda costacho, Dios hachaskin pa señorpa jantam.